3B I6 תרגיל התאמה Substitution Drill מורה אנחנו הולכים לעבודה. אתה תלמיד אתה הולך לעבודה. יהודה יהודה הולך לעבודה. רחל רחל הולכת לעבודה. אתן? אתן הולכות לעבודה. הפקידים? הפקידים הולכים לעבודה. הרופא? הרופא הולך לעבודה. הוא? הוא הולך לעבודה. היא? היא הולכת לעבודה. אתם? אתם הולכים לעבודה. רחל וחנה רחל וחנה הולכות לעבודה.